Слава Богу. Glory to God. Деяния апостолов, 6 глава. Acts, chapter 6. Читать несколько стихов. С первого стиха и ниже. В эти дни, когда множились ученики, произошел у иронисту ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаем были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставив Слово Божье, печися в столах. Итак, братья, выберите из среди себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, им, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова» Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Now, at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellen- Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the twelfth summoned the congregation of the disciples and said, It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Therefore, brothers, select from among you seven men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. And these they brought before the apostles, and after praying, they laid their hands on them. Я помню один случай в нашей церкви. I remember one example in our church. Когда уже было давно, мы решили выдать выдать лайсенсы диаконам церкви. It's been a while ago when we decided to give licenses to our deacons. Это были церковные лайсенсы. It was church licenses. Я как сейчас помню, подошел ко мне один из из диаконов и сказал мне, As I remember, as it was yesterday, one of the deacons approached me and said to me, слушай, говорит, напиши license, что я служитель. Can you listen? Can you please write a license that I'm a minister? Понимаешь, говорит, диакон написанный как-то неудобно будет показать кому-то. The way I'm written right now, it's kind of uncomfortable to show it to someone. Я очень много думал над, над этим разговором. I was thinking for so long about this conversation. Вы знаете, зачастую в церквях и, может быть, в наших мышлениях сильно унижается диаконское служение. Often in our churches and in our minds we humiliate the ministry of a deacon. Мы очень много говорим о значении, о высоте и о важности пасторского служения. Often we talk about the importance and the meaning of the pastor's ministry. И я понимаю это правильно. And I understand that it's correct, that it's right. Во-первых, когда нужно служение диаконское? First of all, when do we need the ministry of a deacon? написано, в эти дни, когда умножились ученики. As it says, now at this time, while disciples were increasing in number. Когда пастора не могут выполнить всю работу, которую положено выполнять в церкви. When, when the pastors are not able to execute all the work that is needed to be done in church. В это время как раз нуждается в помощниках, в служителях. At this specific time, they are in need of a helpers, of ministers. Вы знаете, это практически продолжение пасторского служения. Practically, it's just a continuation of pastor's ministry. И то, что также произошло в, дия, э, в первоапостольской церкви. And whatever happened in the church of our first apostles. И вот встал вопрос, чтобы избрать помощником пасторов. The question arose to um, pick the helpers for pastors. Их назвали диаконами. They were called deacons. Во-первых, название этого нигде в Библии не было. First of all, there, this name deacon there was nowhere in the Bible. Были священники, левиты были, первосвященники. There were Levites, priesthood. И вдруг появилось совершенно в церкви новое служение диаконское. And out of nowhere, the new ministry of deacons came up in church. Я бы хотел бы несколько времени все-таки пояснить церкви и в том же если вам, что такое. I would like to take some time to actually explain to your church and to you what is it. Вы знаете, было это действительно было очень важное служение. Honestly, it was a, such an important ministry. Апостолы собирают всю церковь. Apostles gather entire church. И в Библии написано, созвавши множество учеников. And the Bible says they have called all a lot of disciples together. Если в первом служении мы, мы читаем в другом покаялось 5 тысяч, 3 тысячи, ну, может, это было 5 тысяч человек собрали. In the first, we see that 3,000 3, people got repented, then 5,000 people repented. И представьте, нужно было собрать такое множество учеников, ну, может, несколько тысяч, чтобы решить вопрос. Can you imagine? They were supposed to gather so many disciples to maybe a couple thousand just to decide this question. Это говорит о том, насколько серьезно апостолы отнеслись к этому служению. It shows how important apostles took apart or approached this question. Я бы хотел бы, уважаемые, уважаемая церковь, очень серьезно отнес, относиться к диаконскому служению. Dear church, I would like to approach deacons ministry with such a uh, very serious. Я тоже когда-то избранный, избран диаконом церкви был. While back, I was also selected for deacons ministry. И поверьте мне, я настолько ценил этим служением. And believe me, I cherished that ministry so much. Оно было для меня очень высокое. It was such a high for me. Дальше. Когда этих семь человек избрало, избрали эти множество учеников, When uh, many disciples have chosen those seven people, вы знаете, им была поставлена задача. They had a task assigned to them. В церкви произошло некоторое волнение. Some of the worries occurred in church. И их поставили и сказали решить эту проблему. And they were appointed and told them, please resolve this. Знаете, служителя должны решать проблему, ни в коем случае не создавать их. You know, ministers are supposed to resolve the problem, not to create the problem. Знаете, зачастую приходится по церквям ездить и видеть, как служителя проблемы создают. Often when I visit churches, I can see the ministers ac- actually create the problems. И зачастую нужно собирать множество людей, чтобы решать эту And often we проблему. have to gather so many people just to resolve that problem. В Первоапостольской церкви не так было. First Apostles Church wasn't like that. Произошел ропот в церкви. complaint occurred in church. И мы изберем из среды себя диаконов, чтобы они решили этот вопрос. And we will cho choose people among us, а so мы постоянно прибудем в слове и в учении. And we will be continually in the prayer and the word. Кто ж были эти люди? So who were those people? Написано, что As it written, выберите из среды себя э, диаконов, исполненных изведанных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. As it says, select from among you seven men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Мы будем молиться, Виктор, чтобы Господь дал тебе мудрости. We'll be praying, Victor, so God will give you wisdom. Чтобы Господь послал тебе исполнение Духом Святым. So God will fill that you with the Holy Spirit. Чтобы Господь исполнил верою. So get, God will fulfill you with faith Ведь это служение в церкви. because it is the ministry in church. Затем их поставили перед апостолами. Then they were presented before apostles. Апостолы возложили на них руки, Apostles laid down their hands upon them. помолились за They них, prayed for them. и церковь весьма-весьма увеличивалась. And church grow, grew so much. И в вере Божьей покорились множество народов. And many people um, bowed down and repented before God. Запомни, Виктор, одну истину. Remember, Victor, one truth. Насколько в церкви нужен мир. To what extent we need a peace in church. Этот мир вторят в церкви служителя. And ministers create that peace in church. И в зависимости от отношения между ними создается атмосфера в церкви. And depends on what kind of relationship they have among them, the atmosphere in church will be the same. Когда между служителями нету мира, when there's no peace among ministers, церковь в конце концов приходит, приходит к делению. The church will be soon or later separated. И мы сегодня, Виктор, не ставим тебя делить церковь. Victor, we do not appoint you to separate the church today. Мы ставим служить церкви. We appoint you to minister to church. Мы ставим, чтобы создавать атмосферу мира, любви и созидания церкви. We appoint you to create the atmosphere of love, peace, and edification. И когда их избрали на это служение, рукоположили, And when they were chosen for this ministry, they were ordained for it, вы знаете, Господь начал действовать через них. the Lord started working through them. Знаете, диакон Степан, Стефан не нашлось такого человека, который обладал бы такой колоссальной мудростью, которую имел он. Like Deacon Stephan, there was no one else who would have such a wonderful gain of wisdom as he. Ни один человек не мог противостоять мудрости и духу, которые которые пребывали в Стефане. Not even one person had a higher wisdom than Stephen had. Желаю я, Виктор, тебе и всем служителям вашей церкви иметь такую мудрость, которую имел Стефан. I wish it to you, Victor, and to all the ministers in your church to have such a wisdom as Stephen had. И смотреть и, и даже как-то трудно было разницу поставить между служением апостолов и диаконским. When you look, it's hard to differentiate the ministry of a deacon and a ministry of a um, minister. Следующее. Филипп был Духа Святого и веры. Philip was filled with the Holy Spirit and faith. И пошел в самарийский город проповедовать начал. And he went to Samaria to preach the gospel. Какие величайшие чудеса и знамения начались через него. What amazing wonders and miracles that start happening through him. Вы знаете, множество людей покаялось. Many people have repented. Больные исцелялись. Sick were healed. Дух Святой сходил на них. Holy Spirit came upon them. И вы знаете, это было служение диакона Филиппа. And you know, there was a ministry of a deacon Philip. Хочу сказать, уважаемые служителя, не имеет особого значения, в каком вы сане и звании. I would like to say, dear minister, it doesn't matter how high or maybe how low or what kind of title you carry. Имеет большое значение, насколько Господь пребывает с вами. The biggest important is how much God is upon you, Насколько имеете мудрость, помазание. or how much anointing and wisdom you have, Насколько имеете силу. to what extent you have the power and strength, Насколько вы читаете Библию. to what extent you actually read the Bible, Насколько вы молитесь. to what extent you pray, Насколько вы управляете домом своим. to what extent you lead your household. И Вы знаете, и Слово Божие дает еще определенные требования диаконам. And the Word of God gives specific requirements to deacons. И вы знаете, и требования написано равно и диакона, то есть на одинаковом уровне, как эти требования и к пасторам. And it says, same as to deacons, the same requirements fall upon the uh, И апостол Павел Тимофей пишет рад конкретных требований диаконам. And Timothy writes a whole list of different requirements for the deacon. Знаете, они должны стоять несколько выше в церкви They have to stand a little bit higher in church по ихнему поведению, with their behavior, по ихнему духовному состоянию. with their spiritual condition. И они служить должны примером церкви. They have to be an example to church. И апостол Павел пишет, и прежде чем допускать их до служения их надо испытывать. And Apostle Paul says, before we even ordain them, we have to test them. И я не раз думаю, насколько Слово Господне относится, ну, с таким, ну, требованием к этому великому служению. And one, not once I thought, to what extent Word of God approaches this ministry very seriously. Вы знаете, с- Слово Божие требует определенные требования к женам их. The Word of God actually requires and has some of the requirements for their wives as well. Слово Божие дает требования к детям ихним. Word of God gives requirement to their children, И они должны быть образцом и примером церкви. And they have to be the wonderful example for church. Вы знаете, церковь – это столб и утверждение истины. Белого. <laughs> Church is the pillar of the, of the truth and the love. И вы знаете, и в этой церкви должен быть порядок. And we have to have order in that church. В церкви, церковь должна быть э, очень э, чудесное устройство. Church has to be a wonderful instrument. И вы знаете, и люди окружающие должны брать пример со всей организационной работы в церкви. И вы знаете, вот это всю организационную работу совершает диакона. And deacons are doing all this organizational work. Они видят, что где надо помочь. They see where the need, the help is needed. Они видят, где какая нужда есть. They see where the need is. Они знают, когда нужно прийти прийти поработать в церковь. They know when they need to come and work in church. Они знают, когда нужно встать у дверей и встретить людей. They know when they have to stand next to the doors and meet, greet people. Вы знаете, они создают эту чудесную атмосферу в церкви. И я бы хотел, бы, чтобы эту атмосферу создавали диакона. Like Хотелось бы пожелать тебе, Виктор, like you, Victor, все вот те требования, о, о которых говорит Библия, чтобы Господь дал тебе силы выполнять. Чтобы ты был действительно человек, ну, исполненный и силы, и мудрости. So you will be in reality a man filled with the Holy Spirit and wisdom. И запомни всегда одну истину. And remember one truth. Служить Господу – это честь. To serve the Lord is an honor. И людям также and to people as well. Цени этим высочайшим служением, которое Господь тебе дал. Cherish this important ministry that God gives you. Запомни. Remember. Не все удостоились этого. Not all, not everyone has this honor. Сегодня семья ваша, вы сидите вот здесь. Today your family, you're sitting here. Перед лицом всей церкви. Before entire church. Я глубоко вижу перед лицом самого Бога. And I see that it's before the Lord as well. Чтобы принять священство. To receive this priesthood. Рукоположенным быть. To be ordained. И этот сан у тебя будет до конца твоей жизни. And this title you will carry till the end of your days. Дальше апостол Павел пишет. Then later Apostle Paul says. Хорошо служившие Господу. It's, it's good those that serve the Lord. Они они, значит, достигают более высшее служение. They reach a higher ministry. И великое дерзновение в вере. And a great boldness in faith. Пусть Господь благословит тебя, чтобы впоследствии в церкви тебя видела, может быть, даже пастором или одним из пасторов церкви. May God bless you so that in the future church will see you maybe as a future pastor. И чтобы церковь тебя видела человека, исполненную верою в Бога. And so the church will see you as a man who is fulfilled with the faith. Мы желаем сейчас благословить тебя в этой молитве. We would like to bless you right now in this prayer. Прими это благословение церкви. Receive this blessing from church. Как великое, великое звание, которое тебе Господь дал. As a great, great calling that God gave you. Быть диаконом церкви. To be a deacon of church. Помощником пастора. A helper to a pastor. И на всех участках, которые поручено будет тебе. And for all the people that will be given to you on your small group. Старайся исполнить самым высоким качеством и требования к себе. to fulfill all the highest requirements that you have towards you. Виктор, помни одну истину. Victor, remember one truth. Когда-то мы все попадем на небо, One day we will all end up in heaven, без сомнения и вы, without doubt, and you as well. и дадим отчет за наше служение. And we will give um, a, a- account before the Lord for Я буду everything that we're давать given. отчет за свое служение. I will give account for my ministry. Виктор, ты и также супруга твоя. Victor, you and your wife as well. И как хорошо будет тогда, когда мы будем свободны перед нашим Богом. And how wonderful it will be when we'll be completely free before our Lord. Господи, ты мне дал два или три таланта или пять. Lord, you gave me two or three or five talents. Я пустил их в оборот. I have multiplied them. И приобрел тебе еще другие таланты. And I have gained even more talents for you. Будь дорогой Виктор, тружником на небе Божьем. Dear Victor, be a doer on the, on the field of the Lord. Вірним Господу і церкві. Trustworthy to the Lord and to church. Я знаю, Господь очень тебя благословит. And I know the Lord will bless you abundantly in this ministry. Твою сім'ю, твоїх діточок. Your entire family, your children. І твою жену. And of course your wife as well. Запомни. Remember. Трудящиеся в Господе. those that do work in the Lord, никогда не оставались без куска хлеба. they were never left without a piece of bread in their house. Те, кто верно и искренне служил Богу, Those who were faithful in their ministry to the Lord, они в особом благоговении у Господа. they're in a special reverence in the, Их with ценит God. Бог. Their goal is God. Поймите, вашим служением очень ценит Бог. Remember, God cherishes your ministry so much. Примите это великое служение. Receive that big, great, Как, Ministry. еще раз хочу сказать, величайшую честь as перед again, Богом. a great honor before the Lord. Цените этим. Cherish that. Давайте мы встанем все. Let's stand up, all of us.